Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafil enbiyai vel murselin. Nebina Muhammedin ve ala alihi wa sahbihi ve men tebi'ahum bi ila yevmiddini thumme emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhammeda wa salam njegovu časnu porodcu, njegov uzor te asave i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, autora čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Kao što znate, u proteklim dersovima družili smo se sa poglavljima u kojima se spominju adisi, argumenti koji govori o propisima duha namaza, tahijetul mesčida, vitr namaza i tako dalje. Večeras, ako Bog da, na 531. stranici, za one koji imaju knjigu ovog formata, počinjemo sa jednim interesantnim i novim, veoma bitnim poglavljem, 210. poglavlje, koji nam govori o džumi namazu. Kaže Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, rekli smo da Imam Ennevi dosta puta u samom naslovnu poglavlja spomeni mnogo toga, dosta propisa i to šta on odabire u datom e, momentu od određenih propisa. Pa kaže Imam Ennevi vrijednost petka. Kao da nam kaže ovi koji čitate moju knjigu Rijadu Salihin, u ovom poglavlju 210. spomenut ćemo argumente koji ukazuju na vrijednost dana petka. Nastavlja i kaže obavezno klanjanja džume namaza. U ovom poglavlju ću vam spomenuti argumente koji ukazuju da čovjek vjernik musliman, punoljetan, zdrav, uman, njemu je obaveza da klanja petkom džuma namaz. Pa nastavlja Imam Nevi i kaže petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Pa će nam Imam Nevi Rahmetullah Jari citirati argumente koji ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek prije nego što krene na džumu da se okupa, da se lijepo namiriši i da porani u džamiju. U danu petku njemu se treba učiti dova i donositi salavat na Allahog poslanika ali salatu wasalam od odlika ovog dana jeste da se u njemu treba dodatno donositi salavat na Božih poslanika, ali se letu selam, a od odlika dana petka jeste i to da u njemu ima jedan period kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prima dove svojih robova. Pa će nam Imam Nevevi u ovom poglavlju citirati argumente koji ukazuju na vrijednost dove u danu petku. U tom danu ima jedan trenutak u kojem se dova prima, kaže Imam Nevevi, u tom danu ima momenat pa ćemo čuti hadise na tu temu i na kraju lijepo i pohvalno što više spominjati veličati Allaha nakon džuma namaza. Ovo je sve naslov poglavlja od imama Neve u kojem je on na kratak i rezimiran način spomenuo mnogo i propisa i mnogo odlika dana džumi. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu u suri El Džumu'a 10. ajet فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي fil وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ wa dhkuru اللَّهِ kathiran لَعَلَّكُمْ tuflihun A kada se molitva obavi petkom, misli se na džuma namaz, a kada se molitva, džuma namaz obavi i završi, onda se po zemlji raziđite. Znači, petkom nema nikakve smetnje da čovjek i prija džuma namaza radi, a i poslije džume namaza, znači da krene za svojom nafakom i da traži nafaku koju mu uzvišen Allah subhanahu wa propisao. A kada se molitva obavi džuma, onda se po zemlji raziđite i Allahu blagodat tražite. I Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. Znači, Ovaj ajet nam ukazuje da je pohvalno i lijepo u toku dana džumi što više veličati, spominjati Allaha subhanu wa ta'ala, a vidjet ćemo u drugim argumentima da je lijepo donositi salavate na Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. U 1147. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak. Znači, kod nas muslimana, na osnovu ovog hadisa mi muslimani vjerujemo da je petak najbolji dan u sedmici. Mi muslimani imamo dva bajrama godišnje i to su godišnji praznici, a ako bi mogli nazvati sedmični praznik, onda bi to bila džuma dan, znači petak kada klanjamo džuma namaz. Pa kaže Allah poslanik, najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak. Tog dana stvoren je Adem selam Tog dana je uveden u džennet. Tog je dana izveden iz dženneta. U nekim drugim argumentima je došlo da će u tom danu biti puhanje u rog, da će u tom danu ljudi biti proživljavani, znači da će biti sudnji dan. U svakom slučaju, e, nemamo se potrebe nešto mnogo zadržavati kod ovog hadisa. Jasan je hadis, Allah kaže, najbolji dan u toku sedmice u kojem iziđe sunce, jeste džuma, pa je Allah poslanik ali se letu spomenuo određene stvari koje su se desile na dan petka. <clears throat> U 1148. hadisu opet od, Ebu, od radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu rekao onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe na džuma namaz i pažljivo sluša hudbu, ne progovorivši ni riječ. će mu oprošteni grijesi koje je počinio između te i prošle džume i povrt toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, takav je učinio ono što će obezvrijediti nagradu džumi. Znači, Allah poslanik alaih salatu wasalam ovdje spomenuje da u određenim uvjetima kada čovjek e, obavi džumu namaz i da e, uradi određene stvari spomenuti u ovom hadisu, ako ih ispoštuje, bit će čovjeku oprošteni mali grijesi koji čovjek počinio u, zadnjoj sedmici dana i još tri dodatna dana, znači u zadnjih deset dana. Pa da vidimo ponovo šta kaže Allah poslanik, onaj ko lijepo i potpuno uzmi abdest. Prva stvar znači normalno, ne možemo klanjati džuma namaz osim da smo abdestili. Onaj ko potpuno uzmi abdest. A potom dođe na džumu i pažljivo sluša hudbu. Ovo je bitna klauzula. A potom pažljivo sluša hudbu. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljude kako u toku hudbe ili neko nešto govori ili se neki ljudi vrte i tako dalje. Vidjet ćemo iz vjerodostojnih hadisa Božih poslanika da je u toku držanja hudbe znači strogo zabranjeno pričati i e, jedan vid obaveze je da čovjek pažljivo, pažljivo sluša šta će imam e, govoriti na, hudbi. Pa znači, kaže Allah Poslavik, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe u džamiju, E, na džumu namaz i pažljivo sluša hudbu, ne progovorivši ni riječ. bit će mu oprošteni grijes koji počinio između te i prošli džume i povrt toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, pazite, znači u prijašnje vrijeme ljudi su klanjali i džamije nisu bile zastrte. Pa čovjek samo ako bi uzeo kamenčić, eto, dok sluša hudbu, da znači da se u rukama igra sa kamenčićom, izgubio je ovu spomenutu nagradu u ovom hadisu. U današnje vrijeme to može biti da čovjek u toku hudbe uzme mobitel ili nešto drugo. Znači, e, rekli smo jedna stvar koju velik broj ljudi ne poznaje, to je da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. Allah poslanik u više na hadisa je kazao ko samo kaže svome prijatelju šuti, Čovjek priča i ti mu kažeš šuti i ti si izgubio nagradu spomenutu u ovom hadisu. Nakon toga u 1149. hadisu od Ebu Huriri radijallahu se prenosi da je Allah poslanik ali se selam rekao pet dnevnih namaza, džuma do džumi, ramazan do ramazana, iskup su za grijehe koji se počinu između njih ako se izbjegavaju veliki grijesi. Ovdje nam je Allah poslanik spomenuo tri stvari putem kojih čovjeku mogu biti oprošteni mali grijesi koji čovjek čini u svome životu. Pa kaže Allah poslanik ali se letu namaz do namaza, znači pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana. Pa imamo dnevno brisanje grijeha, to je od namaza do namaza. Imamo sedmično brisanje grijeha od džume do džume i imamo godišnje brisanje grijeha od ramazana do ramazana. Ako se ako izuzmu, izuzmu veliki grijesi. Mi smo više puta kroz ova naša predavanja spominjali da islamski učenjaci dijele grijehe na velike i mali. Veliki grijeh je svaki onaj grijeh za koji je propisana dunjalučka kazna ili imaju argumenti i dokazi koji potvrđuju da će čovjek za takav grijeh biti kažnjen na ahiretu. Ili je takav počinioc proklet u hadisima Božijeg poslanika, ali tu salatu selam. Takvi, takvi grijesi su veliki grijesi i da bi bili oprošteni čovjeku, čovjek se za njih treba pokajati iskrenim pokajanjem u kojem se ispunjavaju oni uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci. Dok kada su u pitanju mali grijesi, za čijeg počinioca nije spomenuta nikakva kazna, ni ahiretska, ni dunjalučka, onda se takvi grijesi mogu oprostiti činjenjem dobrih dijela. Innal hasenati yudhibne sejiat. Doista dobra dijela brišu loša, loša, dijela ili loš, e, znači grije koji čovjek počini. Pa imam u ovom hadisu znači tri načina i metode kako čovjek može da mu se oprosti mali grijesi svakodnevnim namazima, džuma namaza, džuma do džume i post mjeseca Ramazana. <clears throat> Nakon toga u 1150. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala i Ibnu Omera prenosi se su čuli Allahog poslanika ali selam kako sa stepenica svog mimbera kaže ili će ljudi ili će se ljudi okaniti zapostavljati džuma namaz ili će ih ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca, a zatim će postati oni koji su nemarni. Allah poslanik u ovom hadisu sa jednom opasnom prijetnjom prijeti ljudima koji ostavljaju džume. U nekim drugim hadisima je došlo da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao men terakel džuma'ate thalatha marratin i gajra daruratin tabe Allahu ala kalbihi onaj ko ostavi tri džume uzastopno bez opravdanih razloga Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa ovaj hadis koji je citirao imam Nevi od Ebu Huriri da je Allah kazao ili će se ljudi okaniti za postavljanje džuma namaza ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca. Pa ovo je jedna e, opasna prijetnja koju bi čovjek vjernik trebao ozbiljno da shvati jer ne treba čovjeku vjerniku veća kazna od toga da mu uzvišeni Allah zapečati njegovo srce. I braćo moja draga, čovjek vjernik dok je na Dunjaluku najveća blagodat koju posjeduje jeste blagodat imana, blagodat islama, blagodat srca koje je puno imana koje prima istinu. Ali onog momenta kada uzvišeni Allah insanu zapečati i srce – tada je pitanje znači da li će do njegovog srca doći išta od istine i upute. Pa bi se čovjek vjernik trebao maksimalno potruditi da bude od onih ljudi koji redovno, redovno klanjaju džuma namaz, kako ne daj Bože ne bi potpadao pod ovi hadise u kojima se prijeti onim ljudima koji ostavljaju džumu namaz, da im se zapečati njihovo srce, srce a ne treba čovjeku vjerniku veća prijetnja na Dunjaluku da Allah subhanahu wa ta'ala mu prijeti da će mu zapečati srce ako uradi određen grih. U ovom slučaju je to ostavljanje džumi namaza. <clears throat> Nakon što imam Nevi spomenuo propis, odnosno opasnost griha ostavljanja džume, dolazi do jednog interesantnog propisa, to je propis kupanja prilikom odlaska na džumu namaz. Pošto e, džuma namaz je namaz gdje se mnogo ljudi okuplja i ako ljudi ne bi vodili evidenciju o svojoj higijeni, definitivno bi to moglo biti razlogom da čovjek koji bi došao i ne vodi evidenciju o svojoj higijeni, mogao bi u džami uznemiravati druge ljude, hajde da kažemo svojim znojem ili lošim mirisem, e, dok ljudi moraju sjediti i slušati hudbu, a nakon toga klanjati džuma namaz. Tako da e, vidjet ćemo da postoji mnogo argumenata u kojima se preporučuje pa čak i naređuje kupanje kupanje prilikom odlaska na džumu namaz, Allah najbolje zna, ali čovjek vjernik bi trebao da zna da je pohvalno, izuzetno pohvalno se okupa prilikom odlaska na džumu, pogotovo ako bi se radilo o čovjeku koji u toku dana prije džumije namaza radi određene teške poslove da je se čovjek iznojio i da čovjek jednostavno, hajde kažemo, ima za udara lošim, znači znojem ili mirisom gdje bi trebao da se obavezno okupa kako svojim prisustvom u džamiji ne bi uznemiravao druge ljude. Pa kaže se u hadisu 1151. od Ibnu Omera da je Allah poslanik ali se sam rekao kada neko od vas naumi poći na džumu neka se okupa. Hadis biljež Buharija i Muslim. U ovom hadisu vidimo, na arapskom jeziku kaže Allah poslanik, fel tesil, ko dođe na džumu i ko hoće da ide na džumu, neka se okupa u naredbenoj formi. A poznato je pravilo kod islamskih učenjaka da određena stvar kada dođe u naredbenoj formi, u osnovi ta stvar postaje obaveza. Svakako imamo druge hadise koji u datom momentu ovu naredbenu formu malo ublažavaju i spuštaju je da ona ne ukazuje baš na strogu obavezu, ali definitivno, definitivno pohvalno da se čovjek okupa, pogotovo rekli smo u slučaju ako čovjek, hajde da kažemo, prije džume radi određene poslove, pa je se možda malo ispriljao, isprljao, možda se uznojio, tada možemo skoro pa i kazati da takvoj osobi je i obaveza se okupa kako ne bi uznemiravala svojim prisustvom druge ljude u džamiji. Kaže se u, sljedećem hadisu 1152. od Ebu Sa'ida al-Hudrija da je Allah rekao kupanje petkom je vađib, obaveza svakom punoljetnom muškarcu hadis bilježi Buhari i Muslim. Jedan izuzetno, izuzetno e, jak hadis sa jakom porukom da Allah kaže e, kupanje petkom je vađib obaveza. Sam poslanik dao je propis i kaže kupanje petkom je vađib obaveza svakom punoljetnom muškarcu. Svakako, e, ovaj hadis i hadis kojeg smo prije toga citirali ukazuju da je znači kupanje petkom punoljetnim muškarcima na jednom visokom stepenu pohvalnosti. Zbog čega nismo rekli da je obaveza stroga kupanje? Zbog sljedećeg hadisa. Uh, 1153. hadis od Semuri radi Allah te se prenosi Allah poslanik ali se letu selam kazao ko petkom pred džumu namaz uzme abdest taj je lijepo postupio a onaj ko se okupa pa kupanje je bolje i vrijednije hadis bilježi imame Budavu i Tirmizi u ovom hadisu vidimo da Allah poslanik ali se letu selam čak uzimanje abdesta smatra lijepim i pohvalnim, ali kupanje, kaže, na većim stepenu pohvalnosti. Pa zato smo ona prethodna dva hadisa gdje Allah poslani kao da naređuje kupanje, znači uzeli smo ih i protumačili smo ih sa ovim hadisem od Semuri Allahu ta'ala da je Allah poslani kazao ko petkom pred džumu uzme abdest, taj je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrednije. Pa iz ovog hadisa opet vidimo da je lijepo i pohvalno se okupati prilikom odlaska na džumu namaz, ali znači da bi rekli da je to zaista obaveza i onaj ko se ne okupa da je griješan, to je, hajde da kažemo, već malo poteži, ali definitivno, definitivno je pohvalno i lijepo se čovjek okupa. Rekli smo, Allah najbolje zna, E, da zbog velike koncentracije ljudi u džamiji pohvalno je čovjek da bude čist, lijepo namirisan kako čovjek svojim znojem ili prisustvom ne bi, ne daj Bože, uznemiravao druge ljude. <clears throat> Nakon toga ima Nebevi citira hadis 1154. E, od Selmana radi Allahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik rekao čovjek koji se petkom okupa što može bolji pa nakon toga naulji kosu ili se namiriše mirisom koji drži u svojoj kući. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu koji sjede u džamiji, a potom klanja ono što mu je propisano i nakon toga pažljivo sluša imamo govor, bit će mu oprošteni grijesi koji počinio izmešte i prošli džumi. Ovaj hadis djelimično je pojašnjenje kako i na koji način da čovjek zasluži obećanu nagradu da mu budu oprošteni grijesi između jedne i druge džumi. Pa da idemo početkom ponovo i da vidimo. Čovjek koji se petkom okupa. Prva stvar, čovjek se petkom okupa što može bolje i potpunije. Nakon toga nauli svoju kosu ili se namiriše mirisom kojeg ima u svojoj kući. Prva stvar, da se očistimo, nakon toga da se lijepo namirišimo kada dođemo u džamiju, da ne uznimiramo druge ljude svojim prisustvom. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji. Pohvalno je da čovjek kada dođe ne rastavlja ljude ili ako ima neko prazno mjesto da znači ne, hajde da kažemo jaha preko ljudima, preko vrata, već da čovjek sjedni na mjesto, na mjesto gdje ima, hajde da kažemo slobodno i praznog prostora pa rekli smo prvo se okupa, nakon toga naulji svoju kosu ili se namiriši, zatim ode u džamiju i ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji, a potom klanja onoliko koliko mu Allah znači je propisao, čovjek treba da klanja dva rekiata e, tahijetul to a ako želi može klanjati i više. Dva, četiri, šest, osam rekiata, sve dok imam ne dođe i počne sa hudbom. Nakon toga pažljivo sluša imamov govor, ovo je peta klauzula, klanjao je, nakon toga sluša pažljivo imamov govor, ne priča ni sa kim, ne, ne vrti se, kaže bit će mu oprošteni grijesi, bit će mu oprošteni grijesi koji je počinio između te dvije, između te dvije e, džume, te džume i prošli džume. Nakon toga u 1155. hadisu E, da vidimo kakva je nagrada ranog odlaska na džumu. Za one koji znači mogu da odu ranije, velika je nagrada u islamu. U vjerodostojnom hadisu od Ebu Huriri se prenosi da Allah poslanik rekao ko se okupa u petak, onako kako se kupa nakon džunupluka. Znači, ko se potpuno i lijepo okupa, kao da se kupa od džunupluka. Bez obzira bio džunup ili ne, znači se čovjek lijepo i potpuno okupa. Ko se okupa u petak, onako kako se kupa nakon džunupluka. Zatim ode u džamiju u prvom satu, taj kao da je žrtvovao devu. Ko ode u prvom satu. Šta se misli pod pojmom prvi sat? Znači, islamski učenjaci komentaršu čuvaj hadis kažu da vrijeme od izlaska sunca pa do džume se podijeli na pet istih, znači, hajde da kažemo, perioda i svaki taj period ima posebnu nagradu. To je i otprilike slično i današnjim našim satima, ali opet shodno ljetnom i zimskom periodu, e, znači ono sigurno može biti malo duže ili malo kraći. Pa ko ode odmah nakon što je sunce, znači izišlo, bukvalno to je neki sat, sat i po, možda poslije sabaha, u možda u današnjem računanju vremena, ko ode u sedam sati na džumu namaz. Džuma je u 12. u 7 sati otišao, kaže Allah poslanik, kao da je žrtvovao devu. Znate kolika je deva i koliko je vrijedna da čovjek žrtvuje devu kao kurban? E, čovjek koji ode u prvom satu dana na džumu namaz, kao da je žrtvovao devu. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu sram, onaj ko ode u drugom satu, taj kao da je žrtvovao kravu, a onaj ko ode u trećem satu, on kao da je žrtvovao rogatog ovna. Onaj ko ode u četvrtom satu kao da je žrtvovao kokoš, a onaj ko ode u petom satu, takav kao da je žrtvovao i samo jedno jaje. Kada se imam popni na mimber, dođu meleki i slušaju zikr, veličanje i slavljenje Allaha. Znači imamo ovdje pet perioda od izlaska sunca pa do vremena kada se počne klanjati, odnosno kada počne hudba i džuma namaz, to vrijeme se podijeli na pet perioda. Pa ko dođe u prvom periodu kao da je žrtvovao tog dana, zaklao kurban, devu. U drugom vremenu ko dođe kao da je žrtvovao kravu. U trećem ko dođe kao da je žrtvao rogatog ovna. U četvrtom ko dođe kao da je žrtvao koku i u zadnjem vremenu ko dođe kao da je žrtvovao jaje velika, velika većina nas danas kada dolazimo, maksimalno koji dođu, dođu 15-20 minuta prije džume ili eventualno pola sata u današnje vrijeme najviše, žrtava prinosimo jaja. Ko što i mnogo jedemo jaja, tako i žrtvujemo mnogo jaja. <clears throat> nakon toga, nakon toga e, imame Nevi Rahmetullah Jeli citira argumente koji ukazuju da u toku dana petka, ima jedan period kada uzvišeni Allah subhanahu svojim robovima prima dove i ne odbija njihove dove. Kaže se u hadisu 1156. od Ebu Hureyre radi Allah ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih spomenuo petak pa je rekao u danu petka postoji jedan čas u kojem Allah robu u kojem će Allah robu muslimanu koji ga klanjajući namaz za nešto zamoli, on to i dati. Pa je rukom pokazao kao da taj čas trajanja kao da znači kratko traje taj čas. Kaže Allah poslanik ali se selam u toku dana petka. Ima jedan momenat u kojem uzvišeni Allah subhanu wa će se odazvati svome robu kada od njega nešto traži. Pa je Allah poslanik pokazao rukom na neki način da je to jedan kratak period Islamski učenjaci u pogledu definisanja tog e, vremena imaju mnogo, mnogo različitih stavova. Čak su neki učenjaci kazali da ima 40 različitih mišljenja kada u toku dana petka je vrijeme kada se dove primaju. Allah najbolje zna, dva vjerodostojna hadisa postoje koja potvrđuju e, kada vrijeme e, je kada se dove primaju. Jedan vjerodostojan hadis potvrđuje da je to vrijeme od kako imam dođe na mimber, pa sve dok se završi namaz. Zato su islamski učenjaci kazali da e, imam, pošto kada drži hudbu, drži dvije hudbe. Drži jedan dio hudbe, pa sjedne, pa ustane na drugi dio hudbe. Da u tom periodu čovjek bi trebao da se trudi da dovi, pošto je to vrijeme kada čovjek ima priliku da dovi, a to je vrijeme po jednom hadisu kada se dove primaju. I drugi vjerodostojan hadis e, kojeg su mnogi učenjaci preferirali, jeste da je to posljednji sat posljednji trenuci dana petka, znači pred zalazak sunca neki 15 minuta, 20 minuta, pola sata, znači da su to posljednji momenti trenuci dana petka. Pa bi se čovjek vjernik trebao truditi da u toku dana što više zikri i veliča Allah Đelšanu, da što više dovi, jer rekli smo u toku dana petka, kao što je potvrđeno vjerodostojnim hadisima, ima jedan moment u kojem uzvišeni Allah svojim robovima prima dove, ali pogledajte Allahove mudrosti, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala e, znači njegov poslanik ali se leto selam nije umetu 100% precizirao kada je to vrijeme kako bi se mi u toku dana što više trudili, što više dovili, što više zikrili. Baš nešto slično e, noći Lejletul Qadar nije precizirano kada je 100% noć Lejletul Qadar, iako velik broj učenjaka kaže da je to 27. noć u Ramazanu, ali je tačno da je ona u zadnjoj trećini Ramazana. U zadnjih 10 dana trećina mjeseca Ramazana, da bi se čovjek malo više potrudio deset dana tragajući za tom noći, tako i u danu petka ima znači jedan period kada se dove primaju, koji nije 100% preciziran, što nama otvara mogućnost da se što više trudimo. Iako rekli smo, postoje dva jaka vjerodostojna hadisa koji potvrđuju. Jedan od njih kaže da je to vrijeme od kako imam uđe, znači u džamiju i kada se popni na mimber, pa sve do završetka namaza, a drugi opet hadis potvrđuje uje da je to zadnji moment i zadnji period trenuci dana petka pred, ja, pred akšam namaz. U 1150. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, odnosno u 1157. hadisu od Ebu El Burde Ebu Musa i Lešera radijallahu ta'ala prenosi se da je Abdullah ibn Omer pitao Jesi li čuo svoga oca da od poslanika ali se letu selam prenosi nešto u vezi sa posebnim vremenom e, trenutkom u danu petka? Jesam odgovorio. Čuo sam ga kako kaže da je čuo Allahog poslanika ali se letu selam o tom trenutku da je rekao on se nalazi negdje u vremenu od kada imam sjedni na mimber pa sve dok ne obavi namaz. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Znači Ashabi su se međusobno e, dogovarali, pitali, znali neko da je nešto e, Boži poslanik rekao u tom pitanju kada se dove primaju, pa je jedan od Asaba kazao da je čuo Boži poslanika kako je kazao da se taj period i da se to vrijeme nalazi u periodu od kada imam se popnije na mimber pa sve do vremena obavljanja, e, završavanja namaza. Mi smo rekli da u toku hudbe čovjek ne može dobiti zato što sluša e, znači, e, hudbu imama, pa ostaje taj period, ostaje taj period između dvije hudbe, kada se znači završi hudba, dok se počne sa namazom, u toku namaza na seđdi, prije predavanja selama i tako dalje. <clears throat> Kaže se u stotinu, e, u 1158. hadisu od Eusa ibn Eusa radi Allahu da je Allah poslanik ali rekao petak jedan od vaših najboljih dana pa zato u njemu učite što više salavata jer se uistinu vaši salavati meni predočavaju. U ovom hadisu vidimo da je Allah poslanik ali se selam podsticao ummet da što više donosi salavate na Božih poslanika petkom. Generalno gledajući ima islamskih učenjaka koji su prigovorili hadisima koji govori o tome da se na dan petka što više donosi e, salavati, ali braću, moja dragi cijene sestre, vjerodostojni argumenti postiču muslimane da kako u petku, tako i mimo petka mnogo donosi salavate. U vjerodostojnom hadijskoj bilježima muslim stoji da Allah poslanik kazao ko na Allahovog poslanika donese jedan salavat, uzvišeni Allah na njega donese deset salavata. Pa nama znači ne treba veći podstrijek da i u petku, a i mimo petka da donosimo što više salavata na Božih poslanika alih salatu wasalam. Islamski učenjaci su o vrijednostima i e, koristima donošenja nošta salavata na Božih poslanika pisali zasebna djela. U svakom slučaju e, određeni islamski učenjaci su i ovaj hadis smatrali vjerodostojnim tako da mi muslimani kažemo pohvalno je donositi salavate u toku dana i noći u svakom danu, a dan petak, pogotovo zbog džume i zbog određenih drugih odlika kojima se dan džuma odlikuje nad ostalim danima, tako da i logično je da u tom danu, zbog vrijednosti tog dana, muslimani donose više salavata na Božih poslanika, alihi salatu wassalam. Nakon toga, eh, Imam Nevi Rahmetullahi Alihi eh, zapčuje sa jednim, eh, kažemo, novim interesantnim poglavljama to je pohvalno da čovjek učini sežnu zahvalnosti kada mu bude ukazana neka očigledna blagodat ili kada izbjegne neku očitu nevolju. Ovo je jedno novo poglavlje u kojem imam Nevi Rahmetullah Ali citirao je samo jedan hadis iz kojeg se vidi da Allah poslanik alaih salatu wasalam u datom momentu kada, kada je, hajde kažemo, bio obradovan nečim velikim, da je činio e, zahvalu e, na način da je učinio seđdu. To se zove seđda zahvali moramo prva stvar konstatirati na početku da je to jedan od ibadeta koji je izuzetno zapostavljen. Znači muslimanu je propisano, ovo treba da zapamtite braćo moja dragi sestre, kada mu se desi određena, hajde da kažemo, ne svakidašnja blagodat. Čovjek je završio fakultet. Ne završava čovjek fakultet svaki dan. To se dešava jednom u, životu. Ili je čovjek kupio auto, ili je kupio stan, ili je se oženio, ili znači nešto, dobio je dijete. Možda čovjek e, 5, 7, 10 godina nije mogao da dobije dijete. I onda dobije dijete. To su velike blagodati. Ili uzvišeni Allah je ummet ili samog insana kao pojedinca zaštitio od određene velike nedači. Čovjek je možda, desilo mu je se da je bio neki saobraćajni udes i Allah je dao da je on preživio i da, da kažemo, da, da se nije ništa oštetio. Propisano je znači u situacijama kada čovjek doživi nesvakidašnju blagodat i kada bude sačuvan od nekog velikog musibeta da u datom momentu padne na seđnu, bez ikakve procedure da padne na sežnu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je, rekli smo, jedan izuzetno zapostavljen ibadet kojeg treba da podučajemo svoju dječicu, da ih vezujemo za uzvišenog Allaha kada im se desi nešto lijepo, kada dobiju dobru ocjenu, kada prođu dobro u školi, kada, znači, jednostavno da se vezuju za Allaha, da njemu zahvaljuju. Vole in šekertum le ezidennekum, a ako vi, o robovi moji, Kaže uzvišeni Allah, ako vi, orovi moji, budete meni zahvaljivali, mi ćemo vam blagodati svoje još i povećati. Pa čovjek treba da uprakticira u svom životu kada se desi nek, nesvakidašnja neka velika blagodat ili kada bude sačuvan on ili umet od neke velike nedaće iskušenja da čovjek padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. E, taj ibadet je propisan po velikoj, velikoj većini islamskih učenjaka. E, prakticirali su ga ljudi od e, znači vremena Božijeg poslanika preko njegovih halifa i učenjaci umeta ummeta od vremena Božijeg poslanika pa sve do dana današnjeg. <clears throat> Nekoliko stvari koji bi želio da spomenim za ovaj ibadet, pošto je on nepoznanica u praksi i velik broj ljudi i ne zna kako se taj ibadet i prakticira, odnosno neki najosnovniji propisi vezani za seždu zahvalnosti. Prva stvar, rekli smo da je to jedan zapostavljeni ibadet. Veoma rijetko ćete vidjeti, čuti čovjeka da znači je prakticirao ovu seždu, a mnogo toga nam se u životu dese velike blagodati, dosta puta budemo sačuvani od velikih iskušenja, pa je pohvalno da čovjek, znači kada se desi njemu lično ili ummetu muslimana neka blagodat da padne Allahu na seđnu ili ako bude on saštićen ili ummet općenito od neke velike nedaće i musibeta da padne sežnu i da se zahvali Allahu. Pa prva stvar konstatiramo da je to propisan ibadet u islamu. Druga stvar jeste <clears throat> da e, Određen broj učenjaka smatrao je da za ovu seždu potrebni su svi uvjeti koji su potrebni za obavljanje namaza pa čovjek treba da bude pod abdestom, da se okrene prema kibli, čovjek treba da bude obučen onako kako treba da bude obučen za namaz, ali je tačno i ispravno da ne postoje argumenti koji ukazuju na obaveznost uvjeta ovih. Tako da čovjek, znači, u datom momentu, kada mu se desi neka velika radost i veselje, bez ikakve procedure, bez okretanja prema kibli, bez uzimanja abdesta, bez ičega, samo treba da padne na sežnu i da se zahvali uzvišenom Allahu. Pa znači, ima velik broj učenjaka, da nas to ne zbuni, koji su to uvjetovali, ali ako pogledamo u dokaze koje su oni iznijeli za svoju tvrdnju, vidjet ćemo da to nisu jaki dokazi. Pa znači, e, ispravno je mišljenje čovjek kada hoće činiti seždu zahvali, da ne trebaju za to nikakvi uvjeti. Isto tako, ne postoji određeni posebni zikrovi kada je čovjek na seždi. Čovjek može da obični zikr koji uči na svaki, dan na seždama namaza, subhana al a'la, subhana al a'la, da znači uči to ili na svom maternjem jeziku zahvali Allahu zbog onoga što je učinio seždu. Znači, gospodaru hvala ti zbog te blagodati ili gospodaru hvala ti što se nasačuvao tog i tog musibeta. Pa čovjek znači treba da zna da se E, sežda zahvali čini kada uzvišeni Allah ili insana ili umet počasti nekom velikom blagodati ili insana ili umet sačuva od nekog iskušenja. To je jedna stvar. Druga stvar, rekli smo ne postoje posebni uvjeti za činjenje te sežde i ne postoje posebni posebni zikrovi e, šta se uči na toj seždi i na kraju ako bi se desilo da čovjek u datom momentu e, zadesla ga je velika blagodat pa jednostavno u tom svom zaboravu zaboravio da učini seždu. Pa onda poslije, nakon sat vremena, dva, tri, pet, sjeti se, nema smetnje da čovjek tu seždu i naknadno uradi kao vid zahvalnosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo su neki najosnovniji propisi koje bi vjernik trebao da poznaje kada je u pitanju ovaj zapostavljeni ibadet, a mi definitivno svi e, u svom životu prolazimo kroz mnoge blagodati, pa bi čovjek trebao da ovaj svoj e, da, da ovaj ibadet uprakticira u svom svakodnevnom životu. Nakon ovog poglavlja imam Nevi Rahmetullah Jalihi u 212. poglavlju počinje sa novim poglavljem, poglavlje vrijednost noćnog namaza. E, dosta je hadisa koji imam Nevi Rahmetullah je citirao u ovom poglavlju zbog bitnosti ovog poglavlja. Mi ćemo pokušati, pošto je veliko poglavlje, da ne zaustavljamo napala poglavlja, da preletimo brzinski preko svih argumenata koji imam Nevi spomenuo u ovom poglavlju. <clears throat> Na početku ima e, imam Nevi spomenuo je dva, tri e, kuranska eta koji govori da je od osobina vjernika, da je od osobina dženetlija, da, su to ljudi koji su još na Dunjaluku bili, e, znači od onih koji su obavljali noći namaz. Vidjet ćemo kroz praksu Božih poslanika, kroz Adise koji ukazuju na vrijednost noćnog namaza, da bi čovjek vjernik trebao da se trudi, da u svom životu ima i ovaj ibadet. Ja sam više puta govorio, ako čovjek ne može redovno ustajati na namaz, možda ljudi u Europi, neko u Americi, neko u Australiji, ima radnu obavezu, umoranje, ako ništa onda da uvedemo sebi u praksu u nekim danima kada smo slobodni, da da li subotom, da li nedjeljom, ne smatrajući da su subota i nedjelja posebni dani, zato što smo mi tada više odmorni, da makar jednom sedmično, dva put sedmično, jednom mjesečno, ali da imamo taj ibadet u svome životu. U 1160. hadisu, onaj poznati hadis od eh, Aiše radijallahu ta'ala nastoji da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam noću toliko uklanjao da bi mu otekle noge. Pa sam ga upitala, Allahu poslaniće, zašto toliko, tako postupaš? A tebi su već oprošteni propusti koje si počinio i koje ćeš počiniti? A on reče, a zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovo je jedan od hadisa koji iskazuju na vrijednost noćnog namaza, da Allah poslanik, iako je živio tako oskudno i tako, hajde kažemo, u, u datom momentu gledano s aspekta dunjaličkog u siromaštvu i neimaštini, Allah poslanik bi toliko stajao u noćnom namazu, dobrovoljnom na fili, da bi mu noge oticale. Jer znate kada čovjek dugo stoji i kada krv, znači nekola, noge otiču. Pa je iša pitala Allah poslanik, zašto ti toliko klanjaš? Logično bi bilo da klanja toliko neko ko mnogo griješi, da moli Allah da mu oprosti. Tebi Allah oprostio grijehe koje si počinio i koji ćeš počiniti. Pa kaže Aisha, zar da ne budem Allahu ja zahvalan rob? Pogledaj, Allah me učinio poslanikom, Allah me učinio muslimanom, Allah mi je dao zdravlje, Allah mi je dao supruge, Allah mi je dao potomstvo, Allah mi je dao blagostanje, Allah mi je dao mir, Allah mi je dao... Znači, mnogo je, mnogo je blagodati koje svi mi uživamo od uzvišenog Allaha. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ sve blagodati koje imate su od Allaha, pa bi čovjek trebao da blagodati, znači, koji mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario da u jednu ruku zavali na način što će biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 1161. hadisu od je radi Allahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam jedne noći došao njemu i Fatimi pa ih je upitao, a za ne klanjate noćni namaz? Alija je bio zet Božijem poslaniku, ženio mu je kćirku Fatimu. I pogledajte ovog punca, Pogledajte te relacije, tog odnosa, dolazi Boži poslanik na vrata, Alija radijallahu anhu i njegova supruga Fatima spavaju. Pa se Allahov poslanik čudi i kaže, a zar to vi ne klanjate? Allahu ekber. Allahu ekber, pogledajte te porodice, pogledajte tog odnosa i tog respekta. Znači, Allahu poslanik kao punac dolazi na večer da vidi šta njegova čerka radi, šta njegov zet radi i začuđeno pita, halo, zar vi ne klanjate, zar u ovo vrijeme, najbolje vrijeme kada se dove upućuju, zar vi niste među onima koji klanjaju, pa nas ovaj hadis također, eh, hajde kažemo, podstiče na klanjanje noćnog namaza. <clears throat> Nakon toga u stotinu, 1162. E, hadisu e, Salim sin Abdullahov ibn Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhum prenosi od svoga oca, da je Allah poslanik ali se letu rekao divan li je čovjek Abdullah, još samo kada bi klanjao noću. Salim kazuje nakon toga Abdullah noću nije spavao osim vrlo malo. Hadis bilježi Buharija Muslim. Pogledajmo, ovdje Allah poslanik indirektno želi da kaže da je osobina i osobenost moralnih velikih ljudi, uzoritih ljudi, pobožnih ljudi, bogobojaznih ljudi, da oni ipak treba da klanjaju noćni namaz. Abdullah ibn Omer je bio jedan poznati asab koji je mnogo volio poslanika i mnogo slijedio Božih poslanika. Njegov otac je Omer, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala je bio prepoznatljiv da je mnogo, mnogo slijedio poslanika ali se selam. Pa kaže Allah poslanik, doista je divan čovjek Abdullah ibn Na samom početku, prije kritike, prvo ide pohvala. Nažalost, mi dosta puta ne znamo ovo u rati što je uradio Boži poslanik Abdullah ibn I pogledajte kakav je rezultat doista je divan čovjek Abdullah ibn Omar, samo još kad bi klanjao noći namaz. Pa kaže Salim, njegov sin, od tada je Abdullah ibn Omar uvijek klanjao noći namaz. Pa kada želimo nekoga kritikovati, savjetovati, prije toga je lijepo i pohvalno spominjemo njegove pozitivne osobine. Pa ako imamo, želimo da kritikujemo nekog daju, pošto je nama to naj, naj znači, slađa stvar, da kritikujemo daju, da kažemo taj daja toliko godina drži dersove, toliko je uradio, toliko, toliko, toliko, ali evo ima jednu grešku, ekstra. Treba tu grešku i popraviti. Pa kada hoćemo i svoje dijete kritikovati, savjetovati, prije toga da mu spomenimo njegove pozitivne e, osobine, a nakon toga da kažemo ali ima još samo ovo da popraviš u svome životu. <clears throat> nakon toga, <clears throat> nakon toga u 1164. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi neko je pred vjerovjesnikom sallallahu alaihi sallam spomenuo čovjeka koji je prespavao čitavu noć, sve do svanuća. Pa vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam je kazao tome se čovjeku šetan pomokrio uši ili je rekao uho. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Allah najbolje zna, islamski učenjaci pogledu ovog hadisa imaju različita mišljenja, ali se, mislimo, odnosi na čovjeka koji nije ustao na sabah namaz. Čovjek je legao spavat i ustao, već sunce izišlo, nije klanjao saba. Pa je takav čovjek spominut Božijem poslaniku pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, to je insan kojem se, da prostite, šetan mokri uši, jednostavno ništa ne čuje, znači toliko spava da nije ustao ni da klanja saba namaz. Nakon toga, 1165. hadis od Ebu Huriri radi Allah, te se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao Kada neko od vas zaspi, šetan mu na potiljku sveže tri čvora i po svakom lupne govoreći pred tobom je duga noć, samo ti lezi i spavaj. Ukoliko se on probudi i spomene uzvišenog Allaha, jedan čvor se odriješi. Ako uzme abdest, odriješi se i drugi čvor, a ako klanja, odriješi se i treći čvor, pa osvane vedar i pun elana. U suprotnom osvani mrzovoljan i lijen hadis bilježi boharija i Muslim. Ovo je jedan interesantan hadis i mnogo puta smo ga spominjali na predavanjima. Možda je on i odgovor zašto nekada ustanemo lijeni, mrzovoljni, nije nam ni do čega, a uživamo tolike blagodati. Kaže Allah poslani kada čovjek legne spavati i zaspi, dođe šetan na njegov potiljak i sveže tri čvora i kaže čovjeku spavaj samo, duga je noć pred tobom. Pa kaže ako ustane čovjek u toku noći i kaže bismillah, illazi ahjana badema ematena wa ilihi nušur. Bitno je da spomeni Allaha, bismillah, ustaje bismilletom, desnom nogom sa kreveta. Kaže odriješi se jedan čvor. Ako odi abdestiti, odriješi se i drugi čvor, i ako ode klanja dva rekiata minimalno odriješi se i treći čvor. Kaže Allah pa taj insan ustani pun elana, stajao je pred Allahom na, noćnim, na, noćnom namazu, Allahu Đelešanu je kazivao svoje probleme, pa ustane čovjek pun elana, za razliku od onoga koji nije spomenuo Allaha, nije abdestio, nije klanjao, on ustane u tim čvorovima, svezan, zapetljan, nije mu ni do čega mrzovoljan, kisel, nikakav. Pa čovjek vjernik bi trebao da ozbiljno shvati ovaj hadis i da pokuša da ga uprakticira u svakodnevnom životu, ako ništa i kada ustaje na sabah, da ustaje bismilletom, ide abdestiti i klanja sabah namaz. <clears throat> Nakon toga u 1166. hadisu od Abdullah ibn Selama radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao o ljudi širite selam dijelite hranu i klanjajte dok drugi spavaju, pa ćete spokojno ući u džennet. Allahu ekvar. Allahu poslanik, neki kažu da je u jedan od prvih hadisa koji je Allahu poslanik izrekao kada je došao u Medinu i kaže O ljudi, efšu selame, širite selam, gdje god koga sretnite, eselamu alaikum. Nažalost, mi živimo u vremenu kada su ljudi postali izuzetno škrti prema ostalim ljudima kada je u pitanju selam. Čovjek treba prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, kada god uđe u kuću, kada god izlazi iz kuće, Esselamu alaikum, Esselamu alaikum i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, o ljudi, širite selam, dijelite hranu, i to isto jedan zapostavljeni sunnet da ljudi jedni drugima udjeljuju poklone u vidu hrani. Čovjek spremi čorbu, spremi pitu, porodica, da odnesu svome komšiji dio hrane koju će oni objedovati, da li za ručak, da li za večeru. I kaže Allah poslanik alaihi salatu selam, o ljudi, nazivajte selam, širite selam, dijelite hranju i klanjajte noću dok drugi spavaju, pa ćete mirno i spokojno ući u džennet, a svima nama je, inša cilj glavni i najveći da uđemo u džennet. Pa su ovo tri dijela spomenuti u ovom hadisu koja vode ka džennetu, širenje selama, dijeljenje hrane ljudima i klanjanje noćnog namaza dok drugi ljudi spavaju. U 1167. hadisu od Ebu Huriri radi Allah prenosi da Allah poslanik kalih, salatu selam kazao najbolji post nakon Ramazana post jeste post u Allahu mjesecu Muharremu, a najbolji namaz nakon propisani farz namaza jeste noćni namaz. U ovom hadisu vidimo da Allah e, na takav stepen uzdiže noćni namaz da kaže najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz dovoljno je vrijednosti noćnom namazu to što je Allah poslanik za njega kazao da je to najbolji namaz nakon farza e, namaza koji je uzvišen Allah strogo propisao ljudima. <clears throat> Nakon toga u 1170. hadisu od Enesa radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ponekad znao tako dugo da ne posti u jednom mjesecu da bismo pomislili da u njemu neće posti nijedan dan. A ponekad bi u nekom mjesecu toliko postio da bismo pomislili da u njemu neće prekidati post. Ako si želio, mogao si ga vidjeti noću kako klanja, ali si ga isto tako mogao vidjeti i kako spava. Hadi bilježima Buharija, Enes radijallahu ta'ala je bio sluga Božih poslanika ali salatu wasalam i govori kako je Allah poslanik bio umjeren u svim ibadetima. Pa kada je u pitanju post, kaže toliko bi znao ne postiti da bi mi pomisli u ovom mjesecu neće postiti na filu nijednog dana. A znao bi u drugom, kaže opet mjesecu, toliko postiti da bi mi rekli on ovaj mjesec cijeli će ispostiti. Tako je i sa noćnim namazom, kaže ako si želio mogo si ga vidjeti da stoji, da klanja. Ali isto tako, ako si želio, mogu se ga vidjeti da spava. Pa je Allah poslanik ali salatu wasalam sugerisao i drugima sadma, a to je on i prakticirao, da jedan dio noći klanja noći namaz, ali isto tako i ljudsko tijelo ima potrebu za odmorom, pa čovjek treba da se odmori i njegova supruga ima pravo, i njegova djeca imaju pravo, i njegovo tijelo ima pravo, ali isto tako i naš gospodar ima svoje pravo, a to je da mi u toku noći ustanemo i da klanjamo dio, znači to, dio noći, noćnog namaza. Nakon toga, od Aisha radijallahu ta'ala u 1173. hadisu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve spavao u prvom dijelu noći, a pred kraj noći ustao bi i klanjao bi noći namaz. Sad izbilješ Buhari Muslim. U vjerodostojnim hadisma Iša radijallahu ta'ala kaže Allahu poslanik je znao klanjati noćni namaz i na početku noći i u sredini noći i na kraju noći. Ali pred kraj života noći namaz je najviše klanjao na kraju noći. Definitivno e, zadnja trećina noći, period pred sabah namaz je najbolje vrijeme kad se može klanjati noći namaz. Oni koji ustaju na sabah namaz mogu ustati jednostavno pola sata ranije, klanjati dva, četiri rekiata noćnog namaza, malo učiti Kur'an, malo zikriti nakon toga klanjati sabah namaz. Definitivno najbolje vrijeme za noćni namaz jeste zadnja trećina noći. Allah poslanik ali se selamu kaže u vjerodostojnom hadisu Uzvišen je Allah svaki večeri se spušta na dunjalučko nebo u zadnjoj trećini noći i pita ima li neko da nešto traži da mu dam, ima li neko da moli oprost grijeha pa da mu oprostim. Pa vjernik čovjek trebao da iskoristi to vrijeme. <clears throat> U nekoliko hadisa imam Nevi spomenuo da imam, e, da je Allah poslanik alaihi doista dugo, dugo klanjao noći namaz do te mjere da u nekim vjerodostojnim hadisima spomenuto da je u toku jedne večeri znao samo proučiti 5 džuzeva Kur'ana, 100 stranica, što je definitivno e, dosta mnogo i čovjek da bi laganim učenjem to sve proučio treba, treba znači nekoliko sahata učenja, što definitivno ukazuje da je Allah poslanik alaih salatu wasalam mnogo, mnogo stajao i da je dugo stajao u noćnom namazu. <clears throat> Nakon toga, u 1177. hadisu od Abdullah ibn Amra El Asa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se sam rekao najdraži namaz Allahu jeste Davudov namaz. Davud alihi salatu wasalam poslanika. A najdraži post mu je post Davudov. Davud je spavao pola noći. Trećinu noći provodio bi u namazu, a preostalu je šestinu opet spavao. Jedan dan bi postio, a drugi dan ne bi postio. Hadis Buhari je Muslim. Allah poslanik kaže, navodi Davuda alihi salatu wasalam kao najbolji primjer noćnog namaza, umjerenosti u noćnom namazu i posta. Kaže, najdraži namaz Allahu je namaz Davuda selam i najdraži post je naj, post Davuda selam. Kako je Davud selam klanjao noćni namaz? Kaže Allah poslanik, spavao bi pola noći. Pa bi klanjao trećinu noći, pa bi opet onu šestinu koja je ostala, opet bi malo spavao prije sabaha a kada je u pitanju post, je najbolji vid posta kojeg Islam poznaje, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan ne posti. Jedan dan posti, jedan dan ne posti, to je najbolji vid posta kojeg čovjek može uraditi. <clears throat> Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Ali, citirao je nekoliko argumenata koji ukazuju da čovjek koji hoće klanjati više rekiata više rekiata i duže stajati u toku noćnog namaza, da je lijepo da dva, prva rekiata budu dva kratka rekiata. Znači insan ako želi da klanja šest rekiata, osam rekiata, deset rekiata, onda je lijepo, od da prva dva rekiata koja klanja budu dva kratka rekiata. <clears throat> Nakon toga imam Nevi u Alehi u 1183. hadisu spominje hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi rekao Allah se smilovao čovjeku koji u noći ustane pa klanja i probudi i svoju suprugu. ako ona ne tjedne ustati, on joj lice poprska vodom. Allah se smilovao i ženi koja u noći ustane pa klanja i probudi svoga muža, a ako on ne tjedne ustati, ona mu vodom poprska lice. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis ukazuje da bi jedna poroca trebala da bude porodca uvažavanja, respeka, potpomaganja u činjenju dobrih dijela. Muži i žena bi trebali da imaju zajedničke ibadete, da se potpomažu zajedno u postu, u zajedno u noćnim namazima, u davanju sadake, obilaženju komšija, rodbine i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, Allah se smilovao takvoj osobi. Kao da Allah za njega dovi. Molim Allaha da se smiluje takvoj osobi. Muškarac, muž je ustao pa klanja, pa zove svoju suprugu, pa ona malo lijena, pa on uzme malo vode, neće uzeti sada bure, neće uzeti bokal, već će uzeti mokrom rukom poškropiti njeno lice, da se i ona razbudi, da i ona osjeti slaz, bereket, blagoslov noćnog namaza i obrnuto Žena ustane, klanja noćni namaz, pa zove svoga muža na lijep način, a i muž isto nju, pa ako odbije da poštropi njegovo lice vodom, sve u želji da i on ustani, da klanja, da zajedno i badete, a vidjet ćemo u sljedećem hadisu kakva ih nagrada za to čeka. <clears throat> U 1184. hadisu, a to je ujedno i predposljednji hadis kojeg ćemo večeras komentarisati od Ebu Huriri radijallahu i Ebu Sa'ida radijallahu prenosi se da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao kada čovjek u noći probudi svoju porodcu, suprugu. Pa klanjaju dva rekiata pojedinačno ili ih klanjaju zajedno, takvi budu upisani među one koji, eh, koji, Allah, koji Allaha često spominju. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam kao nagrada za oni koji ustanju porodično muž i supruga i njen muž ustanu ili kaže klanjaju odvojeno dva rekiata ili klanjaju u džematu. Pogledajte, pogledajte jedan lijep prijedlog da čovjek ustani sa svojom suprugom i u džematu klanjaju. Njih dvoje klanjaju u džematu, potpomažu se na putu i badeta, zajedno dovi Allahu, zajedno plaću, zajedno zikre, zajedno klanjaju noćni namaz kakav je to ambijent, kakva je to porodica. Pa kaže Allah poslanik ali se letu ako muž i žena ustanu i klanjaju samo dva rekiata, da li zajedno ili pojedinačno, oni budu upisani u one koji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo veličaju. I zadnji hadis koji ćemo večeras, ako Bog da, e, spomenuti, se hadis u kojem Allah poslanik ali salatu preporučuje da čovjek E, ako ustani, kad kažemo čovjek misli se i na muškarca i na ženu, ako ustanu u toku noći i znači počnu klanjati, ali čovjek osjeti veliku pospanost, drijemež, da čovjek bi znao, znači trebao na vrijeme da prekini namaz kako ne daj Bože ne bi došlo do toga da čovjek možda i uči neispravno ili ne daj Bože da dovi nešto u čemu znači je šteta za njega. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu, ukoliko neko od vas ustani noću, želeći da klanja noćni namaz, pa prilikom učenja Kur'ana bude zamuckivao i ne bude znao šta izgovara, neka legne da se odmori hadis bilježi ima muslim. <clears throat> U drugom hadisu kaže se, kada se nekom od vas prijedrijema za vrijeme namaza, noćnog namaza, neka legne i odspava dok ga grijem ne prođe, jer ukoliko bude klanjao dok ste pospani, može se desiti da će neko od vas sebi koriti i grditi umjesto da traži oprosta. Pa znači pohvalno je i lijepo da čovjek ako je ustavno noći namaz klanja, pa ga drijemež, hajde da kažemo, nadladava, da jednostavno malo odlegne kako ne daj Bože se ne bi desilo da klanja namaz a ne zna šta uči, i ne zna šta dovi. Za kraj, kada već govorimo o učenju u namazu, jedna lijepa, interesantna stvar, a to je da je dozvoljeno čovjeku u noćnom namazu, pošto je to na fila, da uči iz Kur'ana, iz Mushafa. Pa ako ima ljudi koji možda željeli bi da uči duži na namazu, ali ne znaju mnogo Kur'ana na pamet, nema inšala ništa sporno u tome da čovjek ustane, otvori mushaf i znači gleda u mushaf, uči, kada završi spusti pored sebe mushaf, ode na seždu, ponovo kada se vrati, ponovo uzme mushaf i uči, znači čitajući iz mushafa. Definitivno ako čovjek zna dosta Kur'ana na pamet, bolje da to ne čini. Ali ako bi čovjek želio da oduži namaz, a ne znam mnogo Kur'ana na pamet, inšala i to je ispravno. U svakom slučaju, večera smo se družili sa nekoliko veoma interesantnih i lijepih poglavlja.